Ռադիո լսող բարեկամներ, այժմ եթերում այսօր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Արցախյան շարժման առաջամարտիկները հանդիպել են զինվորականների հետ։ Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառում Խարվաճար շրջենտրոնում։ Այսօր կայացել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարի տարեկան ամփոփիչ Մամլո Ասուլիսը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ադրբեջանցի պատվիրակին հիշեցրեց, թե որքան կարճ է իր ժողովրդի պատմությունը եւ որքան երկար Երևանինը։ Քաշաթաղում փետրվարի 2-ից մայիսի 1-ը հայտարարվել է սանմակրման եւ բարեկարգման երամսյակ։ Այսօր գիրք նվիրելու օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում պաշտպանության բանակին առընթեր կանանց խորհրդի նախաձեռնությամբ Արցախյան շարժման մի խումբ առաջամարտիկներ հանդիպել են պաշտպանության բանակի զինծառայողների եւ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմական վարժարանի սաների հետ։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել պաշտպանության բանակին առընթեր կանանց խորհրդի անդամ Մարգարիտա Թարանյանը։ Հանդիպմանն Արցախյան շարժման առաջամարտիկներ Համլետ Գրիգորյանը, Վարդգես Բաղարյանը, Լյուդմիլա Գրիգորյանը ներկաներին պատմել են շարժման մասին, կիսվել հիշողություններով, խոսել ձերբերումների եւ պատերազմից քաղած դասերի մասին։ Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառում է տեղի ունեցել Խարվաճար շրջենտրոնում։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շաումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Միջոցառումը սկսվեց երթով։ Տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, հյուրեր, Խարվաճարի դպրոցի ուսուցիչներ, աշակերտներ, քաղաքի բնակիչներ երթով շարժվեցին Արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ, վանկարկելով միացում Արցախ-Հայաստան հաղթանակ բառերը։ Խաչքարի մոտ ծաղիկներ զետեղելուց հետո երթի մասնակիցները ներկա եղան Արցախյան շարժման 30-ամյակի տոնական միջոցառմանը։ Միջոցառումը սկսվեց ելույթներով։ Ելույթը մտավ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Ալայանն։ 30 տարի առաջ սկսված շարժումն արդարացի պայքար էր։ Արցախահայության նպատակը մայր Հայաստանի միանալն էր եւ միասնականությունն է եղել մեր հաղթանակի իրավականը, ընդգծեց նա իր խոսքում։ Արցախյան շարժումն արմատապես փոխեց հայ ժողովրդի կյանքը, Ցնոթին սկսած շարժումն ազգային ազատագրական էր, այն խորքային պայքար էր, որը հասավ իր նպատակին, այն է մենք հնարավորություն ստացանք ապրել ու արարել մեր հայրենիքը նշեց բանախոսն ու Արցախի իշխանությունների անունը շնորհավորեց բոլոր ներկաներին կարևոր տարեդարձի արդից ընդգծելով որ հենց Խարվաճարի վերաբնակեցումն ու զարգացումն անչափ կարևոր է Ելույթով հանդես եկավ վարչակազմի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Այդինյանը։ Հանդես եկավ նաև Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Հարուն Սականյանը։ Սպանական միջոցառումը շարունակվեց շրջանի Խաչեն մարզադպրոցում, որտեղ Աղվան Գևորգյան խառը մենամարտերի ակուպիստաները ներկայացին ցուցադրական մարտեր, իսկ Խարվաճար Նորվերին շեն եւ Ակնաբերդ համայնքների աղջիկների վոլեյբոլի թիմերը խաղ անցկացրին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մասիս Մայլյանը հրավիրել է այդ պաշտոնում իր առաջին մամուլո ասուլիսը, որին ներկա էր նաև մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը։ Արտաքին գործերի նախարարության խնդիրներն ու ծրագրերը առաջադրվում են հանրապետության նախագահի կողմից։ Ներկայումս գերատեսչությունն առաջնորդվում է պետության ղեկավարի անցյալ տարվա հոկտեմբերի ներկայացրած միջնաժամկետ ծրագրով, որը պետք է իրագործվի մինչև 2020 թվականը։ Ծրագրի հիմնական առաջնահերթությունները 3-ն են. Հիմնական առաջնահերթությունները եղել են Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը եւ ապակենտրոնացված համագործակցությունը արտերկրի մեր գործընկերների հետ, ինչպես նաեւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորում։ Մազիս Մայելյանի գնահատմամբ Արցախի անկախության ճանաչման հարցում միջազգային հանրության մոտեցումներում դրական տեղաշարժ կա։ 2017 թվականին օրինակ ամերիկյան Միչիգան նահանգը ճանաչել է Արցախի հանրապետության ժողովրդի ինքնարժման իրավունքը դառնալով 8-րդ ԱՄՆ նահանգը, որը նմանատիպ բանաձևեր է ընդունել, ասեմ որ Միչիգանի որոշումը սենատի մակարդակով է ընդունվել։ Դեկտեմբեր ամսին Ավստրալիայի կանաչների կուսակցությունը որոշում է ընդունել եւ ներառել Արցախի ճանաչումը իրենց ծրագրի մեջ։ Ըստ էության ճանաչման գործընթացի մաս են նաեւ բարեկամության հրճակագրերի ընդունումը, քույր քաղաքների հրճակումներն ու խորհրդարանական բարեկամական խմբերի ստեղծումը, իսկ դրանք քիչ չեն։ Եվրոպական 16 քաղաքների հետ ունենք բարեկամության հրճակագրեր, որոշ երկրների հետ խորհրդարանական բարեկամական խմբեր եւ այլն։ Արտգործնախարարի խոսքով գերատեսչությունն այժմ աշխատում է այդ հարաբերությունները որակական նոր մակարդակի բարձրացնելու ուղղությամբ։ Արկա կապերին մենք ուզում ենք հաղորդել գործնական բնույթ։ Այսինքն ճանաչելը լավ է, բայց դա առաջի փուլն է։ Երկրորդ փուլը պետք է լինի գործնական հարաբերություններ եւ ինստիտուցիոնալ համագործակցություն Տարբեր երկրների հետ մինչ այդ ձևավորված հարաբերությունների ամրապնդումը նույնպես արտաքին գործերի նախարարության ուշադրության կենտրոնում է։ Նաև մենք փորձել ենք ընդլայնել աշխարհագրությունը այդ համագործակցության եւ կարող եմ նշել, որ 17 թվականին առաջի անգամ Արցախին ժամանել պատվիրակություններ Մեքսիկայի խորհրդարանից, Բոլիվիայի խորհրդարանից, ինչպես նաև Պորտուգալիայից։ Ընդլայնվել է տարվա ընթացքում համագործակցությունը ԱՄՆ, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Բասկիրի երկրի, Բելգիայի, Ավստրիայի հետ եւ շարունակել են մեր ավանդական կապերը Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի եւ Մերձնեստրի հանրապետության հետ։ Այս համատեքստում կարևորվում է Սփյուռքի կառույցների եւ լոբիստական կազմակերպությունների հետ տարվող աշխատանքը։ Արտգործնախարարը նշեց, որ արտաքին քաղաքական ձեռքբերումներում մեծ տեղ ունեն նաեւ նրանց ջանքերը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, ապա Մասիս Մայելյանը նշեց, թե քանի որ Ադրբեջանը խոչընդոտում է Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների իրականացմանը, մասնավորապես ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի աշխատակազմի ընդլայմանն ու առաջնագծում դիտարկման մեխանիզմը մեխանիզմների տեղադրմանը, ուստի Արցախյան կողմը միջազգային միջնորդներին առաջարկել է օգտվել այն տեղեկատվությունից, որն արձանագրում են մեր տեսադիտարկման սարքերը։ Այս վերջի այցելության շրջանակներում Մինսկի խմբի համանախագահները այցելել են Պաշտպանության բանակ, հանդիպել են Պաշտպանության նախարար Լևոն Մուսականյանի հետ եւ ծանոթացել են այդ մեր ստեղծած համակարգի հնարավորությունների։ 2018 թվականին գերատեսչությունը շարունակելու է իրականացնել վերոհիշալ ծրագրերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում դնելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստը։ Մամլո Ասուլիսին արգորսնախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, որոնց կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներում։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 17-ին ելույթ է ունեցել Մյունխենի անվտանգության համաժողովում։ Նա իր ելույթում անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության կարևորագույն հարցերին։ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձ է կատարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկա փուլին, խոսել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նկատմամբ Հայաստանի ցուցաբերած պատրաստակամության եւ Թուրքիայի կողմից կառուցողական ջանքերի բացակայության մասին ինչպես նաև ներկայացրել է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ընդլայնման ուղղությամբ վերջին շրջանում արձանագրված առաջընթացը ստորագրված նոր համաձայնագրով։ Երևանը գravelու մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները զառանցանք են, բայց Եվրոպայի լրության պայմաններում կարող են ունենալ լուրջ հետևանքներ, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խոսքով Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լուծվի որքան հնարավոր է շուտ, խաղաղ ճանապարհով եւ այդ հարցում պետք է աջակցեն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները։ Հելսինկի ոգու աղաղակող ոտնահարում է Ադրբեջանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ։ Դա հատկապես ակնառու է հարևան երկրում մեկնարկած նախընտրական շրջանում։ Նախագահ Ալիևը ոչ ավել, ոչ պակաս տարածքային նկրտումներ հայտարարում Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի հանդեպ անվանելով այն պատմական ադրբեջանական տարածք։ Զառանցանք է իհարկե, բայց Եվրոպայի լողության պայմաններում այդպիսի անհեթեթությունները կարող են ունենալ շատ լուրջ հետևանքներ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն ու միայն այն պարագայում, եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը հրաժարվի իր անիրատեսական ակնկալիքներից, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանն ի պատասխան ադրբեջանցի պատվիրակի հարցին։ Դուք ցանկանում եք ապրել ազատ, ցանկանում եք ապրել Ղարաբաղում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը եւս ցանկանում է ապրել ազատ եւ նրանք ցանկանում են ապրել իրենց պատմական տարածներում, որտեղ նրանց ժառանգությունն ունի հազարավոր տարիների պատմություն։ Նրանք չեն ցանկանում, որ դուք ավերեք այդ ժառանգությունը։ Ես ատում եմ պատերազմը, բայց մեզ պաշտպանելու համար մենք պետք է ապահովեինք անվտանգության գոտի, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Արցախի Պետական համալսարանի ուսանողների հետ ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում հանդիպել է Հայաստանի ժամանած քաղաքական գործիչ Դավիթ Շահնազարյանը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ղարաբաղյան շարժման դերը պետականակերտման հարցում սա էր ուսանողների հետ հանդիպման թեման։ Բնականաբար բանախոսը ասելիք շատ ուներ։ Հանդիսանալով այդ տարիներին Հայաստանի հետ վերամիավորվելու շարժումը համակարգող Ղարաբաղյան կոմիտեի անդամ նա մասնակիցն է եղել Արցախյան շարժումը ձևավորող ու ուղեկցող քաղաքական բոլոր կարևոր իրադարձություններին։ Իր խոսքում բանախոսը կանգ առավ ազատագրական պայքարին զուգահեռ քաղաքական իրադարձությունների, ոչռական քաղաքական որոշումների վրա, որոնք քայլ առ քայլ մոտեցրին Արցախին իր անկախությանը։ Պետականության կերտումը սկսում է ուղեղում։ Արցախում պետականության հիմքերը դրվեցին 30 տարի առաջ Մարս խորհրդի նիստում եւ հաջողության հասավ, քանի որ պետություն ունենալու իղձը յուրաքանչյուրի ուղեղում էր, ասել է Դավիթ Շահնազարյանը։ Առաջին իրավական ակտներ որով ըստ էության այսօրվա պետականության հիմքը դրվեց։ Անդրադառնալով պետականակերտման գործընթացին Դավիթ Շահնազարյանը հետ խորհրդային պետությունների շարքում բացառիկ հաջողված համարեց Հայաստանի ու Արցախի օրինակը։ Գտնվելով ծանր պատերազմի մեջ Հայաստանն ու Արցախը միաժամանակ ձեռնամուխ եղան պետական կարևոր ինստիտուտների ստեղծմանը, որոնց շարքում առաջինը ձևավորվեց օրենսդիր մարմինը պատերազմի ինտենսիվ արկայության դեպքում կատարվում էին նաև այդ համակարգային եւ կառուցվածքային փոփոխությունները, չափազանց բարդ ա եղել։ Պետական շինարարությունը, որ Արցախում գնում էր եւ զուգահեռ Հայաստանում, դա էր, որ շատ ավելի արագ էր ընթանում այդ ամենը, քան թե Ադրբեջանը եւ ռազմական, ինչպես նաեւ դիվանագիտական լրջագույն արդյունքների, ինչի՞ չէ, հաջողությունների հիմնական պատճառը հենց այդ է։ Կարևոր ձեռքբերումը պետականակերտման ճանապարհին ազգային բանակն է, որը նույնպես ձևավորվել է բարդ ու ծանր պայմաններում եւ հանդիսանում է ազգային անվտանգության երաշխիքը, սակայն պետք է ունենալ այնպիսի հզոր պետություն, որտեղ բանակի կարիքը զգացվի ամենավերջինը, նշում է քաղաքագետը։ Դա մի ամբողջ համակարգ է, այդ համակարգը ապահովելու համար պես պետք է արդյունավետ տնտեսություն Դավիթ Շահնազարյանը հորդորեց ուսանողներին ուսման մեջ լինել առաջամարտիկ, առանց սոցիալ երիտասարդների անհնար է պետության ամուր հիմքեր ու պետականաշինության հարատև զարգացում։ Չափազանց մեծ լրջությամբ վերաբերվեք ձեր կրթությանը։ Մեզ պետք է կրթված ժամանակակից երիտասարդություն։ Ձեր ուսումը ոչ պակաս կարևոր է, քան այն, ինչ անում են տղաները հիմա շփման առաջի գծում ավատացել։ Այսօրվա զինվորը կռվում է մոնիտորի առաջ դուքի Զրույցը ուսանողների հետ շարունակվեց հարցուպատասխանի միջոցով Բելլալալայան այսօր։ Արաքսի հովիտը ներառում է Քաշաթաղի եւ Հադրութի շրջանների հարավային թևերը։ Հերախոսակապով հաղորդում է Հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Բնակավար եկած բնակիչներին բնակեցնելու նպատակով տեղադրվել է 35 ժամանակավոր կացարաններ, կառուցել են արտադրական նշանակության օբյեկտներ։ Արաքսի հովիտը մշտական բնակության, այլ ոչ թե որպես արտագնա ժամանակավոր աշխատանքների վարշացելու նպատակով Արցախյան հանրապետության կառավարության կողմից կատարված աշխատանքները տեսանելի է։ Չված է եւս 7 ժամանակակից կացարանների կառուցման աշխատանքներ։ Դարաշտում աշխատանքները տարուն կտրաբուծության վարգոգործության, դաշտավորության զարգացման ինտենսիվ տեխնոլոգիաների, կաթիլային ռոբոտման համակարգի անձերևացման սարքերի տեղադրման միջոցով յուղատնտեսության վարման կուլտուրայի բարձրացման ուղղությամբ, ինչպես տեղեկացան քադրուքի վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության դաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Ակոպյանից 2018 թվականի մերկի տակ արաքսիոյում կատարված 850 հեկտար աշանցան մշակաբույսերի ցանց 430 հեկտար 2000 գառնանցան մշակաբույսերի համար։ Արկա 159 հեկտար նախկին խաղողայգիներից 85 հեկտարը մաքրվում են գառնանացանի, իսկ հետագային պտղատ այգիների հիմնադրման համար։ Իսկ 49 հեկտարի վրա կատարում է խորը էտ խաղողայգի երիտասարդացման, լրացման, բարերի ու հենասյուների վերականգնման նպատակով։ 570 հեկտար վարելողին տասկած է եղեգով, որի մաքրման աշխատանքները սկսված են։ Տարածքում արկա 200 հեկտար նախկին ցտնու այգիներ եւ թփուտներով ծածկված տարածքները եւս մաքրման եւ երիտասարդման կարիք ունեն։ Արաքսի հովիտում մշտական բնակություն հաստատելու, գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելու համար ցանկություն հայտնող եւ արդեն այս որոշակի աշխատանքներ սկսած ընտանիքներ կան։ Ստացվում են պետական աջակցության, որի շնորհիվ զարգացում կապրի Հալուրջ շրջանի հարավային թևը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարի կարգադրությամբ փետրվարի 2-ից մայիսի 1-ը հայտարարվել է սամակրման եւ բարեկարգման երամսյակ։ Անցած շաբաթ օրը կայացած շաբաթօրյակի մասին հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ռքոյանը։ Դերձորում սա մասրման աշխատանքները հիմնականում իրականացվեցին Երևանյան մայրուղու վրա գտնվող խորակներում, Սերբաստիակազմի եւ այլ կառույցների տարածքներում, երկու հանրակրթական դպրոցներում։ Խաղացի խաղաղության հրապարակից դեպի Ստեփանակերտ ձգվող մայրուղու եկանքով աշխատում էին շրջանի անասնաբուժական կայանի աշխատակիցները։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Խաշաթաղի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի աշխատակիցներ իրենց տարածքում էին աշխատում։ Ձերձորի Վահան Զապիկյանը անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Համբարձում Արզանյանի գլխավորությամբ դպրոցամեր տարածքն էին բարեկարգում ու մաքրում աշակերտները։ Շրջակազմի աշխատակազմի կառույցներից աշխատակիցները աշխատեցին Երևանյան մայրուղու վրա գտնվող ազատամարտիկների պուրակում եւ Արաքիս տարածքներում։ Համայնքներում ցամաքման աշխատանքները կշարունակվեն մինչև մայիսի առաջին շաբաթը, որից հետո համայնքապետարանները կներկայացնեն հաշվում կատարվածի վերաբերյալ։ Այսօր գիրք նվիրելու օրն է։ Օրն ընտրվել է ի պատիվ հայ մեծագույն բանաստեղծ եւ գրող խոշոր հասարակական գործիչ Հովանես Թումանյանի, ով ծնվել է 1869 թվականի փետրվարի 19-ին։ Այսօր Արցախի գրադարաններում կազմակերպվել են հանրային ընթերցումներ, կայացել կրթական եւ մշակութային միջոցառումներ, հանդիպումներ գրողների հետ, նպատակ ունենալով կարևորել գրքի նշանակությունը հասարակության կյանքում եւ իհարկե այսօրը յուրաքանչյուրը կարող է իր հարազատին գիրք նվիրել։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։